завдавала їй просто фізичного болю. Він вечеряв на кухні, стоячи за кухонним столом, і розмовляв з нею крізь прочинені двері. Краяв в тарілці холодне м'ясо, просто на ведельці мастив гірчицею і їв. На початку їхнього подружнього життя вона скупила оберемок кулінарних книг із ревністю та запопадливістю, схожими на запопадливість початкуючого рибалки, котрий на першій же риболовлі сподівається вполювати сома, бралася готувати лангети, безстроганови та бризолі, аж поки він одного разу не попросив ніякого. Ти краще його засмаж, якщо зумієш, або звари. Дай я покажу, як це робити. Відтоді її кулінарний запал згас. Ти чуєш, бас хотів замість проекту Ірші пропхати проект гори свого підлабузника, казав Василь Васильович. Обставили все так, сам заступник міністра дзвонив. Вона чомусь стиснулася і сказала. А може, нехай бас і будує? Він старший, досвідчений. Так тоді нехай безпалий проєктує увесь Дніпровський каскад. Він найстаріший. Для чого ж так? Проєкт Баса має свої достоїнства. Де ти побачила ті достоїнства? Нікчемний проектик учорашній день. Прохрипів годинник, викукнула облізла зозуля, і Тищенко загнав її щиглем назад у дупло. Тепер вона через годину викукне знову. Годинник у них з боєм ще батьківський. Ірина скільки живе, пам'ятає ці хрипкі удари. Диво, їй заважає годіння мухи. Її може збудити скрип дерева під вікном, а годинник не будить. Вона тільки мимохідь подумала про це, бо вся її увага була спрямована на те, що казав чоловік. Звичайно, їй хотілося, щоб станцію у Крем'яному проєктував вірша. Але після розмови з Клавою у неї з'явилася якась боязкість, навіть непевність. Їй щось мов би, підказувало, що надто все гарно складається, та ще й складається завдяки Тищенкові про що недвозначно сказала Клава. Мабуть, це промовляла у ній якась засторога. А може, вона просто дратувалася від Тищенкової недалекоглядності, від того, що він нічого не помічає, не борониться сам і не боронить її. Все таки, коли дзвонив заступник міністра, та й чого ти думаєш? що тільки ти розумієшся в цьому найкраще. Знаєш, твої поради всі ви надто розумні. Ірша мені теж каже, щоб не сунула носа. І правильно каже. Але я теж інженер. Ти втягнув мене в будівництво і навіть у свою архітектуру. Тепер бачу, що був дурний. Тоді тобі було все одно. Ах так. Зіпсував мені життя. Василь Васильович торохнув дверима кабінету. Але вона знала, що за кілька хвилин він повернеться. Якщо не виказано все, не доведено до останньої межі гостроти, а водночас і ясності, якщо вони не помирилися після того, він не знаходитиме собі місця цілий вечір, буркотітиме, зачіпатиме її, навіть казатиме образи намагатиметься зав'язати нову сварку. Будь-що, тільки не оця невизначеність, не холодна війна. Вона могла не розмовляти по кілька днів, навіть не те, що не розмовляти, Отбуватися стертими словами їхнього будня, а в душі носити образу. Він же просто з сварки переходив у примирення. Тільки після того працював тільки після того легко знаходив підхідні стежки до інших людей. І ще одне штовхало його.